Ee, bugün e, programa Johannes Brahms'ın 1867-1880 yıllarında bestelediği 21 e, Macar dansından beşincisiyle başladık. E, Brahms bu yapıtlarında kullanacağı çıgan müziği, ritim ve ezgilerini ee, dönemin tanınmış keman sanatçılarından 19 yaşındaki Macar kemancı e, Eduard Remini ile yaptığı Almanya yolculuğu sırasında ondan öğrenmiş. 21 ee, eser içerisinde en çok tanınmış bu 5. danstır işte Charlie Chaplin bu dans ezgisini Büyük Diktatör filminde kullanmıştı. E, Brahms'ın bu e, çalışmasını akapella müziğin çok sevdiğim vokal grubu The Swingle Singers'tan e, dinledik. E, gruptan şimdi dinleyeceğimiz şarkı bu kez rock müziğinin başyapıtı sayılan bir rapsodi. E, işte üzerine tezler yazılan, belgeseller, filmler çekilen, işte içerisinde bilmece sırlar taşıyan bu şarkı için müzik otoriteleri e, Freddie Mercury bu şarkıda kendi hayat hikayesini e, yazmış diyorlar. 1975 yılında Britanyalı müzik grubu Queen'in Operada Bir Gece albümünde yer alan bu şarkıda Mercury e, bütün e, müzikal e, dehasını kullanmış. Yani şarkıda 60 farklı tarzda akor var örneğin. Sözlerin bir bölümünü okumak istiyorum. E, bu gerçek hayat mı yoksa sadece hayal mi? Toprak altımdan kaymış, gerçeklikten kaçış yok. Gözlerini aç, gökyüzüne bak ve gör. Ben zavallı bir çocuğum, sempatiye ihtiyacım yok. Çünkü ben haydan geldim, huya giderim. Biraz yukarı, biraz aşağı, rüzgar ne yönden eserse etsin önemli değil benim için. Anne, az önce bir adamı öldürdüm. Kafasına bir silah dayadım, tetiği çektim. Şimdi o öldü. Hayat daha yeni başlamıştı ama gidip her şeyi mahvettim. Seni ağlatmak istemedim. Eğer yarın bu vakit dönmüş olmazsam devam et. Devam et hiçbir şey önemli değilmiş gibi. Çok geç zamanım geldi. Beni omurgamdan sarsar, durmadan ağrır tüm bedenim. Hoşçakalın millet, gitmeliyim. Hepinizi geride bırakmak zorundayım ve gerçekle yüzleşmem gerek. Ben ölmek istemiyorum, bazen hiç doğmamış olmayı diliyorum diye devam eden yani adeta intihar mektubu gibi bir şarkı. Şimdi bu rock operası tarzındaki e, şarkının eşliksiz e, akapella yorumunu The Swingle e, Singers'ten dinliyoruz. easy go, little high, little low. Any breathe away, love doesn't really matter to me. To me. Mama just killed a man, put a gun against his head. Pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun. Scaramouche, scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Figaro, Magnifico. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. Spare him his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let me go. We'll not let you go. Let me go. We'll not let you go. Let me go. No, no, no, no, no, no. no. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me. bir e, Freddie Mercury bestesinde e, Britanyalı vokal grubu The Swingle Singers'ı dinledik. E, Bohemian Rhapsody. Sizlere kısaca gruptan da söz etmek istiyorum. Yani bu grupla yaşıtım. Yani ben dünyaya geldiğim yıl 1962'de e, grubun e, kurucusu Wart Swingle Paris'te e, Charles Aznavour, Edith Piaf gibi şarkıcılara geri vokal yapmak amacıyla bu grubu kurmuş. İlk albümlerini bir yıl sonra yapmışlar. İşte ilk albümleri olan Caz Sebastian Bach'ın ardından bugüne kadar 50 tane albüm yayınladı grup. Son albümlerini 2013'te yayınladılar. E, grup 1962-1973 yılları arasında Fransa'da müzik yaptı. E, bu yıllarda e, yayınladıkları 17 albümleri var. Sonra Bart Swingle grubu dağıtıp ailesiyle birlikte Londra'ya taşındı. 1973'te e, grubun ikinci dönemi başladı. Wart Swingle yeni müzisyenlerden oluşan 8 kişilik bir grupla yola devam etti. Ee, iki bas, iki tenor, iki alto ve iki soprano sesten oluşan e, The Swingle Singers o günden bugüne e, müzik yapmaya devam ediyor. Ee, yani tabi her dönem bu sesler değişebiliyor. Yani eksilen e, seslerin yerine yeni sesler gruba ekleniyor. Ee, programa bir Beatles şarkısı yorumuyla devam etmek istiyorum. Bir Paul McCartney bestesi. E, Paul McCartney bir dönem e, John Lennon'la birlikte Liverpool'da oturdukları bir sokağı anlatıyor bu şarkısında. E, o yıllarda 45'lik olarak yayınlanan plan arka yüzünde de John Lennon'ın yine bu Liverpool semtine dair yazdığı bir şarkısı var. Strawberry Fields, The Swingle Singers grubundan plan A yüzünde yer alan Paul McCartney bestesini dinliyoruz. Penny Lane. do, ba do, ba do, do, do, do, In Penny Lane there is a fireman with an hourglass, and in his pocket is a portrait of the Queen. He likes to keep his fire engine clean. It's a clean machine. It's so clean. Very clean. Penny Lane is in my ears and in my eyes. suburban skies I sit and meanwhile back. Voodoo. The Swingle e, Singers e, grubunun kurucusu Wart Swinger 1984 e, yılında kendisini emekli edip Amerika'ya yerleşiyor ama yani 2015 yılında 87 yaşında ölümüne kadar grubun müzik danışmanlığına devam ediyor. Grubu 1990'lı yılların başlarında tanıma şansım oldu. İşte o yıllarda ben de Ruhisi Dostlar Korosu'nda yani akapella müzik yapmanın e, o müthiş e, keyfini yaşıyordum. E, o zamanlar insan sesinin aslında en güzel çalgı aleti olduğunu da keşfetmiştim. Koroya devam ederken bir taraftan da dünyada bu işi nasıl yapıyorlar işte onu aramaya bulmaya çalışıyordum. Grubun Dünyadan Halk Şarkıları söylediği 1991 tarihli albümünü Beyazıt'ta ee, Sahaflar Çarşısı'nda bir rastlantı sonucu bulmuştum. İşte hazine değerinde bir albümdü benim için. Ee, o albümde yer alan e, bir İtalyan halk şarkısı olan Şabella yorumunu e, o günlerde koromuzu yöneten e, Cengiz Ünal'di. Yani aynı yorumla biz de Ruhisi Dostlar Korosu repertuarına eklemiştik. Bu, bu şarkıyı zaman zaman koromuz seslendirmeye devam ediyor. Ee, The Swingle Singers'ı ilk kez 2010 yılında Açık Hava Tiyatrosu'nda canlı olarak e, dinleme e, şansım olmuştu. E, işte o yıl Taksim'de Cemal Reşit Rey konser salonu için dünyanın her yerinden müzik grupları getiren bir ajansta, Hayat Ajans'ta çalışıyordum. Yani konserin olduğu akşam, serin bir Mayıs akşamıydı. Çok iyi hatırlıyorum. E, sonra bu konserin ardından The Swingle Singers grubu Ankara ve Denizli'de de konserler vermişti. E, yine aynı yılın sonunda yani 2010 yılı sonunda bu kez İzmir'de e, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın yıl sonu konserine de solist olarak katılmışlardı. E, bu yıl başında e, grubun Haziran ayında yani bugünlerde Asya turnesi kapsamında buralara tekrar e, gelecekleri söyleniyordu ama e, geçen gün işte web e, sayfalarına baktım bu e, turneyi iptal etmişler. E, yani Temmuz'da Litvanya'da ve Ağustos ayında da İtalya'daki bir akapella festivalinde e, sahne alacaklarmış. Yani umarım bu harika vokal grubunu bir kez daha canlı olarak e, dinleme şansım olur. E, grup 58 yıl boyunca klasik müzik yorumlarından işte popüler yorumlara, caza, rock müziğine, halk şarkılarına kadar birçok türde akapella yorumlar yaptılar yani e, programın başında e, klasik müziğe, pop ve rock müziği yorumlarına birer örnek e, dinledik. Programın geri kalan süresinde The Swingle Singers'ın halk şarkıları yorumlarına yer vermek istiyorum. Bir konser kaydıyla programa devam ediyorum. Sanıyorum şimdi dinleyeceğimiz şarkı hepinize çok tanıdık gelecektir. Müzik Britanyalı e, vokal grubu The Swingle Singers bir e, Karadeniz türküsü, bir e, Trabzon türküsü yorumunda dinledik. Sevimli Türkçeleriyle Türkiye'ye başka bir güzellik <laughs> katmışlar. Bu kayıt bir konserde alınmış ama hangisidir bilemiyorum. Yani videoda açıklama yoktu ne yazık ki. Ee, The Swingle Singers 58 yıldır müzik yapıyor. İşte kurucusu 2015'te hayata veda etti ama e, kurumsal bir kimlik kazanan grubun daha uzun yıllar müzik yapacağını tahmin etmek ıı, hiç zor değil. E, küçük bir not, e, bu grup ıı, aynı zamanda Londra Akapella Festivali'nin küratörlüğünü de uzun zamandır yürütüyor. E, grubun bugünkü kadrosunda 8 değil 7 kişi var. Yani e, soprano seslerde İngiltere'den e, Joanna Goldsmith ve İtalya'dan e, Federica Basil yer alıyor. E, grupta tek bir alto e, kadın sesi var. E, grubun eski üyelerinden Ben Perry'nin kızı Imogen Perry alto sesiyle e, şarkılara renk e, katıyor. E, iki tenor var grupta ee, İngiltere'den Oliver Griffiths ve Amerikalı ses sanatçısı John Smith bu isimler. Ee, Jamie Wright ve Edward Randall da gruba İngiltere'den katılan bas sesler. Ee, grubun bir de ses teknisyeni var, Hugh Walker. The Swingle Singers grubunu ilk kez e, tanıdığım 1991 tarihli e, Folk Around the World albümünden şarkılarla dinlemeye devam ediyoruz. E, şimdi sırada bir e, Peru halk ezgisi var. İşte gitarların, davulların ve panflütlerin yerinde bu kez insan sesleri var. The Swingle Singers'ten dinliyoruz. Cha Cha Paya. A one, two, a one, two, three, four. Sırada bir İskoç halk şarkısı var. Ee, bir e, Temmuz ayında Bambridge kasabasına fındık kahvesi saçlarıyla gelen hizmetçi Rosie McKinn için yakılmış bir e, şarkı. Ee, Bantry körfezinden Deri rıhtımına, Galway'den Dublin'e kadar e, gezdim. Böylesini görmedim diyor şarkı. Ee, The Swingle Singers'tan dinliyoruz. start off County Down. Town in the county down on a morning in July. Down Boring Green came a sweet Colleen, and she smiled as she passed me by. Oh, she looked so neat from her two white feet to the sheen of her nut brown hair. Such a coaxing elf, I had to shake myself to make sure I was really there. From Bantry Bay and to Derry Cay, and from Galway to Dublin town. No maid I seen like the brown Colleen that I met in the county down. Star of the county down as she onward sped. I scratched my head and I gazed with a feeling queer. There I said, says I, to a passerby, who's the girl with the nut brown hair? Oh, he smiled at me and with pride says he, that's the gem of Ireland's crown. Young Rosie McCann from the banks of the band. she's the star of the county down from Bantry Bay and to Derry Cay and from Galway to Dublin town. No man I've seen like the Broncoli that I met in the county town. Met in the county town. At the harvest fair she'll be surely and I'll dress in my side. try sheep's eyes, and in lies on the heart of the nut brown rose. No pipe I'll smoke, no horse I'll yoke, though my plough with rust turn brown. Till a smiling bride by my own fireside sits the star of the county down. Program The Swingle Singers grubundan dinleyeceğimiz bir Arjantin halk şarkısıyla devam ediyor. Yoksul bir köylünün işte giden sevdiğinin ardından söylediği bir şarkı. El Paisanito, Yoksul Köylü. Din, din, din, din, din, din, din, din. Babil'den sonra bir İrlanda denizci şarkısıyla devam edecek. E, bu şarkı 19. yüzyılda söylenmiş bir gemici e, şarkısı, bir iş şarkısı. E, yani genelde halat çekerken gereken tempoyu şarkılarla sağlarmış gemiciler. Bu şarkı 20. yüzyılda popüler müzik literatürüne de girdi ve e, bu şarkıyı çok sayıda şarkıcı ve grupta yorumladı. E, yani bence en güzel yorumlardan birisi de e, The Swingle e, Singers e, grubuna ait. E, şimdi bu şarkıyı dinliyoruz. E, Drunken Sailor, Sarhoş Denizci. Bye. Join with an Auckland sailor ally in the morning. Way, way, in the morning. What should we do with a drunken sailor? What should we do with a drunken sailor? What should we do with a drunken sailor? lie in the morning. Put him in the scuppers with a hose pipe on him. Put him in the scuppers with a hose pipe on him. Put him in the scuppers with a hose pipe on him. lie in the morning. Sırada Avustralya'dan bir halk şarkısı var. Bu şarkı da 19. yüzyılda yazılmış ve e, sonrasında çok sayıda e, versiyonu yapılmış. Hatta Çanakkale Savaşı'na katılan askerler için de yapılmış 11 dakikalık bir versiyonunu buldum. E, bir programda dinleriz onu da. The Swingle Singers'tan dinliyoruz. Waltzing Matilda. Doing, dicket, doing. doing a doing doing dick a doing dick a doing a doing a doing doing dick a doing dick a doing a doing a doing doing dick a doing a doing a doing doing doing Once a jolly swag man camped by a billabong under the shade of a coolie bar tree and he sang as he watched and waited till his billy boy yoink come a waltzing Matilda with me. Oh, waltzing Matilda, waltzing Matilda, you'll come a waltzing Matilda with me. And he sang as he watched and waited till his belly ball, you'll come a waltzing Matilda with me. Down came a jumbuck to drink beside the billabong. Up jumped the swag man and grabbed him with glee. And he sang as he stowed that jumbuck in his tucker bag. Yoink, come a waltzing Matilda with me. Oh, waltzing Matilda, waltzing Matilda. you come a waltzing Matilda with me. And he sang as he stole that drumbuck in his tucker bag. You come a waltzing Matilda with me. rode the squatter mounted on his thoroughbred. rode the troopers. One, two, three. Where's that jolly jumbuck you've got in your tucker bag? Yoing, come a waltzing Matilda with me. Oh, waltzing Matilda, waltzing Matilda. you come a waltzing Matilda with me. Where's that jolly jumbuck you've got in your tucker bag? Yoing, come a waltzing Matilda with me. Up jumped the swag man and sprang into the billabong. You'll never catch me alive, said he. And his ghost may be heard as you pass beside the billabong. You'll come a waltzing, Matilda. Sing Matilda, waltzing Matilda. You come a waltzing Matilda with me, Annie's his ghost may be heard as you pass beside the billabong. You come a waltzing Matilda with me. Oh, you come a waltzing Matilda with me. Yes, you come a waltzing Matilda with me. Şimdi dinleyeceğimiz e, şarkıyı Türkiye'de tanıtan Boğaziçi Caz Korosu oldu diyebilirim. Yani İstanbul metrosunda söyledikleri şarkı sosyal medyaya e, düşünce hem Boğaziçi Caz Korosu'nu ve hem de bu şarkıyı çok e, geniş kesimler tanımış oldular. Bir spiritüel şarkı Joshua Fought the Battle of Jericho. Ee, the Swingle Singers grubundan dinliyoruz. Joshua Jericho Joshua. Treasure the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Treasure the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. ba ooh talk about your man of soul. But there's none like good old Joshua at the Battle of Jericho. At the Battle of Jericho. Jericho, Jericho. Joshua be the Battle of Jericho. Jericho, Jericho. Joshua in the Battle of Jericho. And the walls come tumbling down. Jericho, he marched with spear in hand. Go blow them ram horns, Joshua cry, cause the battle is in my hand. The battle is in my hand. The battle is in my hand. Then the ram ram she began to blow. and shout, and the walls come tumbling. Joshua Jericho, Joshua Jericho, Joshua the battle of Jericho, Up Jericho, by Jericho, Joshua the battle of Jericho, and the walls come tumbling down, and the walls come tumbling down, the walls come tumbling. The Swingle Singers grubundan dinleyeceğimiz bir Finlandiya halk şarkısıyla bir polka yorumuyla program devam ediyor. Ee, Sakyarven Polka hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Sevgili dostlar, e, bugün de Babil'den sonra programın sonuna geldik. E, bugün programda 58 yıldan bugüne e, vokalistleri değişse bile aynı kalitede kalmayı başararak kesintisiz bir biçimde müzik yapan Britanyalı vokal grubu The Swingle Singers'tan akapella yorumlar dinledik. E, bu programı ve bundan önce yayınlanan program kayıtlarını Facebook'ta Babil'den sonra sayfasından dinleyebilirsiniz. E, programı bir İtalyan halk şarkısıyla kapatmak istiyorum. E, Bella Ciao e, bir zamanlar İtalya'nın kuzeyindeki Po Ovası'nda pirinç tarlalarında e, zor koşullarda çalışan yoksul işçileri söyledikleri bir isyan şarkısıydı. E, bestecisi ve söz yazarı bilinmiyor. Bu anonim halk şarkısının sözleri sabah pirinç tarlasına çalışmaya giden bir e, çiftçinin evde bıraktığı karısına hitaben söylediği sözlerden oluşuyordu. İkinci Dünya Savaşı yıllarında İtalya'da önce Mussolini'ye, ee, sonra da Alman işgalcilere karşı mücadele veren İtalyan e, antifaşist direnişçiler tarafından e, sözleri değiştirilmiş ve marş e, formunda söylenmeye başlamış. Direnişin bir sembolü haline gelen şarkı e, kısa sürede işte anarşistleri, komünistleri, sosyalistleri ve diğer e, antifaşist grupları bünyesinde e, toplayan İtalyan partizanlarının resmi marşı haline gelmişti. Savaştan sonra da haksızlığa, eşitsizliğe karşı mücadeleyi benimseyenlerin şarkısı olmaya devam etti. E, Bela Çav dünyanın dört bir köşesinde onlarca farklı dilde seslendirildi. E, biz de Ruhis Dostlar Korosu'nda bu şarkıyı e, The Swingle Singers grubunun notasyonuna sadık kalarak İtalyanca ve Türkçe sözlerle harmanlayarak yorumlamıştık. Şimdi bu şarkıyı The Swingle Singers grubundan dinliyoruz. Haftaya pazartesi 13'te Babil'den sonra da yeniden buluşabilmek dileğiyle hepinize iyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Dividend, Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato ed ho trovato l'invasore partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via, che mi sento di morire. io muoio, bella ciao, da partigiano, bella ciao, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, soio muoio, da partigiano, tu mi devi seppellire seppellire la sua in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, seppellire la sua in montagna sotto l'ombra di un bel fiore.